Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 9, 1965 Inordinahang pare ang nooy si Father Carlito Zanson ng Congregation of the Immaculate Heart of Mary. Makara naman ang 27 taon, 1992, na talaga siyang Vicar Apostolic ng Tabuk at naordinahang obispo. Tumagal siya roon ng sampung taon hanggang sa mailipat na Vicar Apostolic ng Bagyo. Matapos ang dalawang taon, ang Vicar Apostolic ng Bagyo ay na-elevate bilang diocese at si Bishop Bisenson na rin ang namuno dito inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.